Kwa hiyo tunapozungumzia taa ya mwanamke ili mwanamke awe mwema ahisabike kwamba yeye ndiyo mataa dunia almar'atu as-saliha lazima ajilazimishe katika kumtii mume wake lazima atangulize taa ya mume wake kuliko taa ya mtu mwingineo yoyote leo waweza kukuta kutokana na dhaifu zilizokuwepo kwa wakina mama wa Kiislamu labda yeye yupo na rafiki yake ambaye ndio mshauri wake mkubwa kwa hiyo miongozo yote anapata kwa huyu rafiki yake na hata akiifikisha kwa mume wake mume wake anapoikataa ile yeye hulazimisha kwamba haiwezekani mimi nataka jambo hili yani kulazimisha mambo mbalimbali kuwalazimisha wanamume au baba yangu anataka jambo hili au mama yangu anataka jambo hili wana wazazi wana heshima zao bila shaka lakini tambua kwamba taatu zauj muqaddamu ala taati alwalidain kumtii mume kunatangulizwa kuliko juu ya kuwatii wazazi wawili yakulu nabii alayhi salatu wasalam imethibiti katika hadith ambayo hasanahu al-Albani min hadith Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu mtume sallallahu alayhi wasallam anasema law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha mtume anasema laiti mimi ningelikuwa naweza kumwamrisha ni mwenye kumwamrisha yoyote amsujudie yoyote amsujudie yoyote katika mmoja wenu basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake hiyo ni jambo ambalo adhimu wasujudu almadhkuru huna huwa sujudu alihtirami wattaqdir na sajida inayotajwa hapa ni ile sajida ya ihtiramu kumheshimu yule mwanamume na kumpa nafasi yake kwa hiyo maneno haya ni makubwa mno ambayo huyu mwanamke apewa maelekezo na nabii alayhi salatu wasalam kuonyesha kwamba nafasi ya mume ni kubwa mno na anatangulizwa mno kuliko kitu kingineo chochote kile kwa maana hiyo ni juu ya wanawake wa Kiislamu kutengeneza al-ishrata mahusiano mazuri na familia zao ili wawe wanawake wema al-ishra la tahtaju ila madiya faqat innamal ishratu tahtaju ila ad-din wal akhlaq mafungamano mazuri ambayo Allah tabaraka wa taala aliyoyataja waashiruhunna bil ma'ruf wakiambiwa wanamume watangamane na wanawake wao kwa wema kuwaonyesha wema kwa hiyo mwanamke lazima atambue ile ishra vile vile kutangamana na mume wake kuwa katika maisha ya dini kuwa katika maisha ya kumridhisha Allah tabaraka wa taala yenyewe hayahitaji maadia hayahitaji iktisadia hayahitaji mambo ya uchumi mkubwa mali nyingi ndiyo sasa hapo kwamba ndiyo unatengeneza ishara vizuri na hii watu wengi wameghafilika hususan kwa wakina mama wa Kiislamu na hata baadhi ya familia na ndiyo maana annabii alayhi salatu wasalam hata alipozungumzia juu ya vijana au yule ambaye anayetaka kumposa yule binti yako basi mtume sallallahu alayhi wasallam akataja al-akhlaq wad-din tabia pamoja na dini kwa sababu vitu hivi ndiyo vitu vikubwa kwa hiyo ishra haina mahusiano kabisa kabisa na mambo ya madhia inma al-ishratu tahtaj ila ad-din wal akhlaq masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam sahabiyat masahaba wa kiume na masahaba wa kike wapo ambao waliokuwa na hali duni mno bali hata nabii alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abi Ubaida akisema inni la akhsha alaykum alfaqra walakin akhsha alaykum an tubsata min ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum kwamba mimi sikuhofieni ufakiri nyinyi lakini ninachokuhofieni ni pale Allah tabaraka wa taala atakapokukunjulieni katika dunia akakufungulieni nyinyi katika dunia mkaigombania na kuishindania kama walivyoigombania na kuishindania kama waliokuwa kabla yenu fatuhulikakum kama ahlakatuhum kwa hiyo mkaangamia kama walivyoangamia nabii alayhi salatu wasalam anawakutubia masahaba hali ya kuwa wapo qaumun min almu'minina fuqara ahlus suffa kundi la masahaba mafakiri mno hawana chochote kwa hiyo tunapozungumzia al-ishra kutangamana vizuri wanandoa wakae vizuri mwanamke apatikane au afahamike kwamba yeye mwanamke bora basi asimdharau mume wake labda kutokana na kufakirika au amefilisika au mzunguruko wake wa biashara umeteremka kwa sababu mafungamano mazuri ya dini na maisha na ili kutambulika huyo mwanamke mwema tahtaji ila dini wal akhlaq faqat inahitaji ni ile dini pamoja na tabia njema na ndiyo tumetaja zile sifa ambazo Allah tabaraka wa taala alizozitaja ndani ya Qur'ani fasalihatu qanitatu hafidhatu lilghaib bima hafidha Allah wanawake bora ni wale ambao wenye kumtii qanitatu bimaana muti'atun wenye kufanya taa ya Allah tabaraka wa taala katika kuwatii waume zao vile vile lakini hafidhatun lilghaib hali wenye kuhifadhi heshima za waume zao hata wakiwa hawapo kwa hiyo mwanamke mwema ili kumtambua mwanamke mwema ni pamoja na yeye kuonyesha unyenyekevu wake kwa Allah tabaraka wa taala katika kumtii mume wake kwa yale almaruf mambo mema bali mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuelezea uzito na ubora wa hawa wanamume juu ya wanawake ikiwepo hata suala la funga ikiwa mwanamke ataka kufunga saumu ya sunna basi asifunge mpaka pale atakapopewa idhini na mume wake saumu ya funga hatusemi kwamba kila anapotaka kufunga sunna basi moja kwa moja ampigie simu mume wake hata kama yuko safari amwambie je unaniruhusu kufunga sunna hapana mazingira unayosema ahlul ilm ni ile anapokuwepo pale sasa tazama hii ni jambo ya ibada lakini hizi ni katika siyamu za sunna sio siyamu za nini za faradhi hizi zote ni tunapowazungumzia au tunapomzungumzia almar'atu as-saliha ambaye ndiyo khairu mata'i dunya aliyotajwa katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni pamoja na kuonyesha utiifu mkubwa sana kwa mume wake bali ni miongoni mwa mambo ambayo ndiyo yenye mapungufu makubwa katika maisha ya waislamu kwa sababu ya mambo ya ataqaddum utandawazi huu wanawake muda mwingi wanaangalia mafilamu wanawake muda mwingi wanaangalia michezo mbalimbali kwa hiyo wanajifundisha mule jinsi gani watu wanavyozozana jinsi gani mwanamke anapomkosea adabu mume wake kwa hiyo yeye anayachukua yale maisha ya usanii kisha anayaleta nyumbani bali unakuta yale mambo yamewaingia mno hususan kina mama wa Kiislamu bali wengineo ndio hawala hawana muda ya kujishughulisha na na kutafuta ilmu yawezekana yeye asihifadhi masomo mbalimbali aliyopewa katika markaz lakini akawa amehifadhi mtiririko wa aflamu mbalimbali na kuzielezea na kubali yeye anakuwa ni mwenye kuzifuatilia kiasi kikubwa sana na kama atakosa basi anapata qalaq wa hazan anapata masikitiko makubwa anapata huzuni kubwa kwa nini mimi leo nimeshindwa kuhudhuria au nimeukosa mchezo fulani ayatuha almar'a enyi ndugu enyi wakina mama wa Kiislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith ambayo sahihi Rahman bin Auf ambayo hadithi mashhur Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja mambo manne ambayo atakikana ajipambe huyu mwanamke mwema iwapo atajipamba katika mambo hayo basi milango yote ya pepo itafunguliwa na ataambiwa auchague mlango autakao Tume sallallahu alaihi wasallam asema idha sallatil mar'atu khamsaha mwanamke atakaposwali swala zake tano tena ni zile swala za viwango tunapozungumzia swala za viwango zenye kufahamika ni yapi mambo ya wajibu katika swala wajibatu salat ni zipi nguzo za katika swala arkanu sala ni zipi sunan katika swala na haya huwezi ukayaelewa ewe bibi wa Kiislamu wewe mpaka pale utakapotumia muda wako kuhudhuria katika majalis ilmi ukaelewa uzito wa swala wakina mama wengi wanadokoa dokoa katika swala mwanamke wa Kiislamu mara nyingi anatolea mfano yeye ameweka lile sifuria yake ya chakula katika gesi au katika kuni zake kisha hapo hapo anakwenda msikitini kwa ajili ya sala au anaswali nyumbani kwake ambao daraja yake ni kubwa zaidi kwa hiyo anakuwa anaswali haraka haraka tu kwa sababu anajua kwamba iwapo mimi nitachelewa basi huenda kilichopo hichi nilichokichemsha basi huenda kitaungua kwa hiyo hana tumaanina katika swala anapigiwa mfano Juwairia Juwairia ni moja wa mama wa Kiislamu ni mke wa mtume sallallahu alaihi wasallam huyu alikuwa akiswali talzam musallaha analazimiana na sehemu yake ile ya swala baada ya sala akisoma adhkar akitulizana na ndiyo leo hii wakina mama wengi wanakosa ile riqatul qalb katika ucha Mungu ulaini wa mioyo yao katika hofu ya Allah tabaraka wa taala kwa sababu wanapuuza sana au hata kama sio kupuuza bali kutochukulia uzito ibada hii ya sadaka na ndiyo maana wanawake wengi wanakuwa katika changamoto za kupata mitihani mbalimbali ya masu shayatin kwa sababu hana muda wa kusoma adhkar lakini hakikisha unapokaa katika musalla wako unaswali hali ya kuwa umetulizana hali ya kuwa umeleta tumaanina kwa kutekeleza haki zote kwa kutekeleza nguzo zote na sunani zote na wajibati zote kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha sallatil mar'atu khamsaha mwanamke atakaposwali swala zake tano wasamati shahraha na akafunga mwezi wake mtukufu wa ramadhan wa ata'ati ba'laha ay zawjaha na akamtii mume wake wa hafadhati farjaha na akahifadhi tupu yake qila laha patasema kuambiwa huyo mwanamke yauma alqiyama udkhuli aljannata ingia peponi wewe mama min ayi abwabi aljannati shi'ti katika mlango wowote wa peponi unaoutaka yunada alaiha min abwabi aljannata athamania takriman wa tashrifa milango yote ya pepo inamwita kwa ajili ya kumkirimu na kumtukuza huyu mwanamke kwa kuyatekeleza mambo haya manne yawezekana kuyataja ni mambo mepesi mno lakini kuyafanyia practice mambo hayo mazito sana kwa hiyo ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam asema mwanamke atakapofanya mambo haya manne bimaana huyu ana sifa kuwa ya almar'atu as-saliha na katika miongoni mwa mambo hayo manne hapo imetajwa wa ataati zawjaha akamtii mume wake wa hafadhat farjaha akahifadhi tuku yake kadhalika wasallat khamsaha akasali swala zake tano wasamat shahraha na akafunga mwezi mtukufu wa ramadhani hizi ibada mambo haya manne ni mambo ambayo adhimu sana laiti wakina mama wengeshikamana nayo haya basi wallahi wangekuwa wapo katika kheri nyingi sana wangelikuwa wao ni wenye kujitambua wangekuwa wao wenye sifa ya kubakia kwamba yeye ni mwanamke aliyekuwa mwema bali lazima mwanamke mwema atakikana awe na subra kutokana na mitihani mbalimbali iliyopo katika majumba tunapozungumzia mwanamke mwema ni pamoja na kuisoma dini yake ndiyo jambo kubwa sana ili aelewe kwamba je mimi mpaka kufikia daraja hii ya kuitwa mwanamke mwema au kuwa mwanamke mwema natakikana nifate vigezo gani hatuseme kwamba wanamume wao wanapoishi katika maisha na wanawake hawakosei hapana wapo wanakosea zaidi pia lakini wewe jitahidi katika kujipamba kuwa na dini kuwa na akhlaq bali imekuja katika riwaya ya mtume sallallahu alaihi wasallam akiwaelezea hawa wanawake wa peponi nisaukum min ahli aljanna alwadud alwalud ni wale wanawake wenye kupendeza wenye mahaba eh mutahabbiba kadhalika wenye kuzaa sana ni miongoni mwa sifa njema hizi na hizi zote zahitaji mashirikiano baina ya mume na mke bali imekuja katika riwaya ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba allati huyu mwanamke idha ghadhiba pindi atakapokasirika jaat anakuja kwa mume wake ikiwa amekasirishwa na huyu mwanamume yawezekana mwanamume ndiyo amemkasirisha mwanamke miongoni mwa sifa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam imekuja katika hadithi kwamba yule mwanamke idha ghadiba jaat hatta tadaa yadaha fi yadi zawjiha anakuja kwa kwa mbele ya mume wake anaona mume wake sasa amekasirika yawezekana mwanamke mwenyewe kamuudhi au mwanamume mwenyewe labda kutokana na nafasi yake japokuwa anapata makosa amemghadhibisha huyu mwanamke yani bimaana idha dhulimat ay dhalamaha zawjuha binahwi taqsiri fi nafaqa yani mathalan yeye amedhulumiwa na mume wake labda kamfanyia mapungufu katika nini nafaka matumizi basi jaat anakuja huyu mwanamke hata tadha yadaha fi yadi zawjiha mpaka anauchukua ule mkono wake anauweka juu ya mkono wa mume wake kisha mwanamke anasema watakulu la adhuku ghamdan hatta tarda leo mimi sintolala mpaka pale utakaponiridhia siwezi kulala la adhuku ghamdan hatta tarda ay la adhuku nauman mimi sinto pata usingizi sintopata usingizi mpaka pale utakaponiridhia wewe kwa maana hiyo tazama hii hali ambayo ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama anatoa mafundisho haya juu ya haki za wanawake juu ya waume zao, na ili mwanamke awe mwanamke mwema, basi lazim afanye subra. Subra kwa hakika ni chungu, lakini matunda yake ni makubwa mno. Allama Ibn al-Qayyim anasema as-sabru مر مذاقته لكن awaqibuhu ahla min العسل kwamba subira ni chungu sana kuonja kwake lakini mwisho wake kwa hakika ni tamu zaidi kuliko asali kwa hiyo wanawake kwa kumalizia lazima watambue kwamba wao ndio walezi kina mama wa Kiislamu nyinyi ndiyo walezi ambaye mwanamke ni madrasa mwanamke ni chuo ambapo tengeneza kupata radhi za Allah tabaraka wa taala kwa kujitahidi sana kabisa wewe katika kuonyesha taa ya mume wako onyesha taa ya mume wako utapata radhi kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Leo nyumba nyingi zimeingia matatizo mengi, kwa sababu hakuna baraka, hakuna khairi kwa sababu kila mmoja yuko kivyake. Maisha yanayoishiwa katika jamii ni maisha yale ya kisanii, siyo maisha ambayo anayoridhia Allah tabaraka wa taala wanawake wahudhurie katika majalis dini majalis ilmi ili waelewe mambo gani ambayo wao yanawahusu zaidi wanawake wajipambe katika tabia za Kiislamu wanawake wa Kiislamu wajiepushe na marafiki waovu wajiweke mbali wanawake wa Kiislamu wasiwaruhusu hata siku moja watu ambao hawaruhusiwi kuingia katika majumba na waume zao wanawake wa Kiislamu lazima wafate mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wasikae khalwa faraha baina yake yeye kwa hiyo wanawake wanatakiwa wajipambe na tabia njema wajiepushe na marafiki ambao ni waovu ambao ndiyo sababu kubwa ya wao kutoka katika mstari ulionyooka leo waweza kukuta mwanamke wa Kiislamu rafiki yake mkubwa ni mwanamama ambaye yeye pengine hata ndoa hana lakini ndiyo mshauri wake na ndiyo kila kitu anampa e, ushauri na yeye ndiyo anaochukua na anakwenda kufanya vurugu katika nyumba ya mume wake leo wanawake wangapi wanafanya mambo hata waume zao hawajui ikiwepo katika suala zima la mwanamke kutoka bila idhini ya mume wake bali wengine wakina mama wanakwenda hata kwa washirikina waume zao hawajui wapo wanawake wanatumia madonge ya uzazi wa mpango waume zao hawajui haya yote ni munkar ni mambo yenye kuchukiza ni mambo maovu kabisa ambao jielewe wewe mama wa Kiislamu unajikosesha kheri unajikosesha baraka unajikosesha radhi za Allah tabaraka wa taala kwamba uelewe taata zauj muqaddam ala taati alwalidain kama tulivyosema kwamba kumtii huyu mwanamume kunatangulizwa kuliko hata kuwatii wazazi wako hauna ruksa mama wa Kiislamu kufanya jambo lolote pasi na kupata idhini kutoka kwa mume wako mume ndiyo kiongozi ambaye anayekusimamia wewe Allah tabaraka wa taala amempa qiwama الرجال قوامون على النساء wanamume ndio wao wasimamizi kwa wanawake bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd, kwa yale tu Allah aliyowafadhilisha baadhi yao juu ya wengine, na akataja wa bima anfaqu min amwalihim, kama tulivyosema, na kwa yale ambayo wanayotoa katika mali zao. Kwa hiyo ni juu ya hawa wanawake wa Kiislamu wataadab, wawe na adabu kubwa katika juu ya waume zao, wasiwadharau na wala wasiwanyanyulie sauti na wala wasiwakemee wasiwadharau au akamtolea maneno mabaya labda kwa sababu tu kama tulivyosema huyu mwanamume e, ameyumba katika biashara ameyumba katika kazi zake mbalimbali kumbe al-ushratu la tahtaju ila al kama tulivyosema ushra yenyewe inachohitaji ni nini ni ad-dinu wal akhlaq dini na tabia njema dini ndiyo jambo kubwa la taj'al ad-dunya akbara hammina wala mabla ilmina wala ila an-nar masirana ndiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi kumuomba Allah tabaraka wa taala kwa kusema ewe Allah na wala usijalie kwamba hii dunia la taj'al dunya akbara hammina kwamba Allah usijalie kwamba hii dunia ndio ikawa hamu yetu kubwa kila jambo wewe likitaka kukuumiza ni la dunia tu wala mabla ilmina wala upeo wa ilmu yetu yote isiyokuwa hii dunia wala ila nari masirana wala moto usiwe ndiyo makazi yetu tunamwomba Allah tabaraka wa taala kwa majina yake matukufu na sifa zake za juu atubarik na atujalie kuwa miongoni mwa watu wenye kusikia maneno na kuyafata sallallahu ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain لله